9618-fatvo. Shanba kuni roza tutish joizmi? Savol. Ramazondan boshqa oylarda shanba kuni roza tutish joiz emasligi rostmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ahli ilmlar shanba kuni roza tutish borasida ixtilof qilishgan. Ulardan ba'zilari shanba kuni roza tutish makruh emas deb mutlaq aytishgan bo'lsa, boshqalari esa batafsilroq tushuntirish berib, Agar faqat shanba kuni roza tutilsa makruh bo'ladi. Biroq keyingi yakshanba yoki oldingi juma kuni bilan birgalikda tutilsa, buning karohiyati yo'q deb aytishgan, shu fikr haqiqatga yaqinroqdir. Allohu a'lam.